Sura 36. sin Jasin sin Mek 83 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog sin Jasin. Wal Kur'anil Hakim. Tako mi Kur'ana mudrog. Innaka laminal mursalin. Ti si u istinu poslanik. Ala siratim mustakim. Na pravome putu. تنزيل العزيز الرحيم Po objavi silnoga i samilosnoga. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. O većini njih se već obistinila riječ, zato oni neće vjerovati. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan hiya ila al fahum muqmahun. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sinđire stavili sve do podbradaka. Zato su oni glava uzdignutih. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون I kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili. Zato oni ne vide. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون I njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao. Oni neće vjerovati. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i milostivoga se boji, iako ga ne vidi. Njega obraduj oprostom i nagradom lijepom. Inna nahnu nuhyi l-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla šajin ahsajnahu fi imamim mubin. Mi ćemo zaista mrtve oživiti i mi smo zapisali ono što su uradili i dijela koja su iza sebe ostavili. Sve smo mi to u knjizi jasno pobrojali. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici. Iz arsalna ilaihim uthnajni fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kad im mi posla smo dvojicu ali im oni ne povjerovaše. I pojača smo trećim, pa rekoše, mi smo vama poslani. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takzibun. Vi ste ljudi kao i mi. Oni odgovoriš: Milostivi nije objavio ništa vi neistinu govorite. Kalu rabbuna ja'lamu inna ilajkum lamursalun. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni. Wama alajna illa al mubin. i dužni smo samo da jasno obznanimo. Kalu inna tatajarna bikum, لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Oni rekoše, Mi slutimo da nam nesreću donosite. Ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i stići će vas zaista. Bolna patnja od nas. Kalu ta'irukum ma'akum, a in بل أنتم قوم مسرفون Uzrok vaše nesreće je s vama, rekoše oni. Zar zato što ste opomenuti? Da vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče, O narode moji, slijedi one koji su poslani. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti. Attahidu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bi durri la tumni anni šafa'atuhum šaj'an wa la yunkidun. Zašto da prihvaćam druge bogove mimo njega? Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti. Inni idalla fi dalalim mubin. A ja bih tada bio u pravoj zabludi. إني آمنت بربكم فاسمعون Ja vjerujem u gospodara vašeg. Čujte mene. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون I reći će se, uđi u džennet. A on će reći, kamo sreće, da narod moj zna. Bima gafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Zašto mi je gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين I protiv naroda njegova, poslije njega, mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum hamidun. Samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. Ja hasratan ala l'ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi jastahzi'un. O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali. Alam jarav kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarđi'un. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ A svi oni biće zajedno pred nas dovedeni. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فمنه يأكلون Dokaz im je mrtva zemlja. Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde i činimo da iz nje izvori izviru. Lijakulu min thamarihi wa ma amilathu Afala jaškurun. Da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede pa zašto neće da budu zahvalni? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitu ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niče, u njima samima i u onome što oni ne znaju. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون I noć im je dokaz. Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم I sunce se kreće do svoje određene granice. To je odredba silnoga i sveznajućeg. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم I mjesecu smo odredili položaj. I on se uvijek ponovo vraća kao stari, savijeni palmin prut. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نت سونس može mjesec dostići, nit noć dan prestići. svi oni u svemiru plove. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون I što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze. Wa inna nughriquhum fala sariha lahum wa hum yunqadun. I ako želimo, mi ih potopimo i neće im spasa biti neće se izbaviti. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali. Wa idha qila lahumut اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون A kad im se rekne, bojite se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين I ne dođe im ni jedan dokaz od gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين A kad im se kaže, udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore vjernicima. Zar da hranimo onoga koga je Allah da je htio mogao nahraniti? Vi ste, u istinu, u pravoj zabludi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين I govore, kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? Ma illa A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema gospodaru svome pohrliti. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون govoreći, teško nama, ko nas iz naših grobova oživi. Eto, ostvaruje se prijetnja milostivog. Poslanici su istinu govorili. In kanat illa sajhatan wahidatan fa iza hum jami'u ladajna muhdarun. Biće to samo jedan glas, i oni će se svi pred nama obreti. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون Stanovnici dženeta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون oni i žene njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. Lahum fiha wa lahum ma U njemu će imati voća i ono što budu željeli. سلام قولا من رب رحيم Mir vama, bit će riječi gospodara milostivog. وامتازوا اليوم أيها المجرمون A vi, o griješnici, danas se odvojite. Alam a'had ilaykum ya bani Adama an la ta'budu ash-shaytan Innahu lakum adum mubin. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šejtanu on vam je neprijatelj otvoreni. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم Već se klanjajte meni, to je put pravi. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون On je mnoge od vas u zabludu odveo. Kako niste pameti imali. هذه جهنم التي كنتم توعدون Ovo je džehennem kojim vam se prijetilo. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون Danas ćemo im usta zapečatiti. Njihove ruke će nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Onome kome dug život damo, mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Mi poslanika nismo pjesništvu učili. Tomu ne priliči. Ovo je samo pouka. Kur'an jasni. Li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu ala al-kafirin. Da opominje onoga koji ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman Kako oni ne vide da mi samo zbog njih stoku stvaramo, i da oni njome raspolažu kao vlasnici? وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون I da smo im dali da se njome služe, na nekim jašu, a nekima se hrane. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون I drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni? واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون Već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون Oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون I nek te ne žaloste riječi njihove. Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori. ko će oživiti kosti kad budu truhle? Kul juhjiha allazi anša'aha awala marrah, wa huwa bi kulli khalqin alim. Reci, oživit će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa antum minhu tuqidun Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične. Jeste. On sve stvara i on je sveznajući. Innama amruhu iza arada šajan an jakula lahu kum Kada nešto hoće, on samo zato rekne, budi. I ono bude. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Pa neka je hvaljen onaj u čijoj je ruci vlast nad svim. Njemu ćete se vratiti.